You know, this not a hundred. Ora, mahi on aqua sa jana ian thì quyển công ha, o o tán công ha nhỉ. Sa jana ian thì, o cha nó hình sa ia cha nó chắc mày cái này cái là quan thì quyển ha nhỉ. À. Cả sa quyển công han đây yêu cha nó nó nó nhà ia nhà ia thì sai. O hàn giàu à yêu hay liệt đi nó nó. Là su ha, ấy ha nhỉ. Liệt đi là su ha ấy nhỉ. 看那云南还刚才了了修成顶级还呢。啊，了修啊。啊，了修还干那你为呀还等呀还拉了哇等呢。为了的云南呢，东干那点难推，云南呢，而且材料东干那点难推，还你让材料了修还呢，干脆贵了修。 pícaro na oin oin caro no oin tia wa kui kui o na ha ha pícaro na oin pícaro na oin oin ca kui oin anu tia wa nyanga naire oan kui la shu las oin kui la shu o nyanga naire wa chen ga ri wa kya na ya che kwang kui ka kya o wa chen ni ya kwang sen ya ri oin kui la shu o ni ka no dis na du la shu o ni na hi kwa ka na ya kui la shu o ni a lot constant at in kui ola shuni kwa wa kin se kwa han la stin at in kui ang to skong se kwa kui a la ran stin at is kui cha stin in du o hani kui cha stin in du en la he kwa wa ka chong se kwa ni a la ran stin at is kui cha stin in kui o han kano kano du kan na he kwa wa shok kian se kwa kui kwa te se no na je wa kwa wa ni kan ni qua thì rất mà dễ quá khả năng đó thì cháu giả là siêu hàng giả quăng đi chạy nó sáng giả thì quăng ha siêu là siêu vậy hết nhỉ han diêu là nó diêu hia ha cái quỷ nó hia toàn sẽ diêu rồi qua rồi qua thì nghĩ ô là siêu vậy nhỉ ừ rồi tá rồi kê nó qua đi ăn hết anh qua quăng rồi kê à nay tá rồi kê nó qua đi tan quỷ là xưa nó nó tên ai liu ha ô la nó là diu nó nó là diu nó anh gia sản đi đi đi sẽ diu này này ô hình của anh quang à, quăng giáo này quỷ là xưa ôi nữa là nó xa là nó tụ cái này ăn anh giáo anh nhụy khăn bây <laughs> giờ rồi bây giờ rồi nhà ôi ý cái nó kinh sĩ chả chửi là xưa ôi này bây <laughs> giờ rồi nhà ôi nó cái nó kinh sĩ chả chửi ôi sao tàu kia là xưa cái chơi chơi quỷ quá nhá sẽ <laughs> say đấy sẽ nhiều nè à sẽ say đấy sẽ nhiều à chị em những con tí cái ừ. rồi nhà ôi cái nó khi chỉ chán quỷ là xưa ôi nè khá là nó ăn ôn này chi hay cho ai dạy ăn ôn này chi cho ai dạy khá quỷ nãy hao bồi cho ai dạy nhàng quỷ nãy mày dụ nó sẽ căng ở xe mình căng ấy sẽ cũ nhàng quỷ ô chỉ cái này Ừ, có koa ni na se ra on kan ka ku nang tuen on cần các ku na o han kan dia ri chi sa noi cha ku ku ri i an de an ha an ai ya dạ, i trong tòa, wa ya ha a ya i ya ma ma yu i ni an a sa lak cha na ya a ya ga non du dạ, ko en ai ku i na chi an à la cú nhà này tôi thiện à này vui cá này tôi thiện à này quê nè la cú nhà này katana kwe an an chiana nyani hi katang ri ti kina ane kwe hani ona kwe ra han nai pensar ni onya ka che la cho no sta cha cha kuri in ha sa wa to ya nyan ai ka no ndu ni Wanda ya kunya ni wa tangna ni kwe ni ara wa ngo hiari onya nai che la ni wanda ya kunya ni wa tangna ni wa ngo hikano wa ngo lori onya ka che la ni ka nai ka cha nai kwe ta sa nang ka ti lo nga ti chong cha qua tu ý cú nhà tăng anh ấy cú ô chị ra đó mà chị nga ti lo nga ti chong scalon ang ti nya kan hi ke tin hang kan cú lo cú chong cha nu cha qua tu ý nó là cái ti lo nga ti chong anh ka ti lo nga ti chong cú hết này ngà tì lâu ngà tì chóng cá qua tôi ý ừ. à, à. chứ mà tăng anh ấy cá lá tì ông cái con anh này hà la cú nhà đây huệ na sang ở à sa sang chắc cú nhà chỗ nó tăng chả thua cũng mãi này huệ à, ca nè chả thua cũng mãi này tăng à này quỷ hay nè ở na cho nó uy chế cho lá rồi chị à khá là già nè đây đây quán chắc ông nhau quang ăn này ya ông quang này ya ông nhà chả kia đấy ấy quỷ hay nè ha là chả quang này ya à, chỉ hà tôi ông chỉ là chị hà nó yak xe con hà chú lối quỹ nhà là chị à nè ra đầu kia ông là chị nó nói điều gia là chị à nè lần cậu đi đến đó là chị à nhà nó tính ốc chị à tính ốc là chị mà này nè cả nó đây vào đây là nè này ốc chị hả nè qua ông này này ốc hạc lạ hạc lạ ôi ập nè quỷ ô hả nè hạc lá ôi ập nè quỷ ô này chị hả nè khăn nó đi con tôi hay này cái nó là hay ô nó nhị ô ừ. nhị ô thì chị ừ, hắn ừ, cái nó chắc cũ hả ý nó ấy nó quan cả tí ớ sợ ờ, ờ, nhị ăn cũng hả nhị sợ ăn cũng hả